بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tunaendelea na risala hii manhajia kun salafiyan ala aljadda risala iliyoandikwa na Sheikh Abdussalam ibn Salim As-Suhaimi llahu ta'ala risala tuliyoianza kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumefikia صفحة يا أربعة وثلاثين والنشرع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار توانزي وإلذيا مدينة يا أهل السنة والجماعة كوفوبي قال أولا أهل السنة والجماعة watu wa sunna na watu wa jamaa قال المؤلف حفظه الله هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة jina hili ni katika majina mashuhuri ambayo hujulikana hao ahlusunna ahlusunna wanajulikana kwa jina hilo pia أهل السنة والجماعة قال وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة وهو قليل أسمى huitwa jina hili hali ya kutanishwa hali ya kukutanishwa na sunna kwa hiyo husemwa ahlu sunnati wal jamaa yote mawili ahlu sunnati wal jamaa kad yaridu منفردا na huwa likaja hali ya kuwa ni peke yake ahlus sunna fayuqalu ahlu sunna biduni wal jamaa inasemwa pia ahlu sunna pia inasemwa ahlu sunnati wal jamaa kadhalika wayuqalu ahlusu, ahlul jamaa pia inasemwa ahlul jamaa wa huwa qalil hili lakini ni uchache husemwa na kuitwa hivyo ahlul jamaa mara nyingi ni ahlusunna sunna au ahlusunnati waljamaa wal jamaa kwa yote haya ni majina ambayo yana maana moja ni watu wa sunna قال والغالب اقترانه بالسنة غالب مرنينجي نكوكتانيشو على السنة يعني كسيما أهل السنة والجماعة بلا كسيما أهل الجماعة مرنينجي نكوتانيشو هي جماعة على السنة فيقال أهل السنة والجماعة قال ابن تيمية رحمه الله فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة ونسنة إن كتنش جماعة kama bid'a inavyokutanishwa na furqa sunna maqrunatun bil jamaa sunna imekutanishwa na jamaa kama ilivyo bid'a maqrunatun bil furqa bid'a imekutanishwa na furqa mfarakano watu wa bid'a ni watu wa kufarikiana watu wa sunna ni watu wa jamaa watu wa umoja wako wamoja katika itikadi katika manhaj katika kila kitu lakini ahlul bid'a wao wana furqa wana farakano kuna jahmiya eh, kuna qadaria kuna mu'tazila kuna khawarij kuna sufia wote hawa ni watu wa bid'a wametofautiana katika itikadi zao lakini ahlus sunna wal jamaa hawajatofautiana katika masuala ya itikadi hawajatofautiana katika masala eh, ya, ya manhaj ahlus sunnati wal jamaa fayuqalu ahlus sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqa kwa hao wanaitwa ahlus sunna wal jamaa kama wanavyoitwa hao watu wa bid'a na furqa ingawa jina hili la ahlusunna waljamaa pia wanajiita hawa watu wa bid'a pia wanajiita kwamba eti wao ni ahlusunnati waljamaa wala hawana sunna wanaoifanya wala hawana jamaa walionayo lakini ni madai tu wanajiita kwa madai sio uhalisia kwamba eti wao ni watu wa sunna sunna gani wanaoifanya watu wa bid'a ni sunna gani wanaoifanya mpaka wakajiita watu wa, watu wa sunna hawana sunna bali wao ndio wapingaji wakubwa wa sunna na ndio wachukiaji wa, wa, wa bid'a wakubwa wachukiaji wa sunna wakubwa ni watu wa bidhaa mahurafi wanachukia sunna sasa watajihitaji kwamba wao ni watu wa sunna wakati wanachukia sunna ukiwaangalia mahurafi videvu vyeupe kama watoto wachanga haya eh videvu vyeupe kama watoto wachanga sasa ndo watu wa sunna watu wa sunna uko hivyo watu wa sunna wana madevu madevu kama hivi eh sasa wao wanachukia sunna halafu wajiita kwamba wao eti ni ahlu sunna wal jamaa sio kweli idhan fayuqalu ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu bid'a wal furqa kama wanavyoitwa wao kwamba ni watu wa bid'a na watu wa furqa mtengano wa min asbabi tasmiyatihim bihadha ismi na katika sababu za watu wa sunna kuitwa kwa jina hili jina hili la ahlusunnati waljamaa annahum qad tamayazu bimizataini adhimataini ni kwamba wao wamesifika kwa sifa mbili kubwa hawa watu wa sunna wameitwa jina hili ahlusunnati waljamaa annahum qad tamayazu bimizataini adhimataini kwa sababu amesifika kwa sifa mbili adhimataini sifa mbili kubwa alula sifa ya kwanza tamassukuhum bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha ni kushikamana kwao na sunna za mtume saa sallam mpaka wamekuwa ni watu wa sunna kwa nini wamekuwa ni watu wa sunna kwa sababu ya kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di hadithi al-irbad ibn sariya kwa hiyo watu wa sunna wameitwa ahlu sunna litamassukihim bisunnati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam kwa kushikamana kwao na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hata saru ahlaha mpaka wamekuwa ni watu wa sunna kama hawakushikamana na sunna wasingeitwa watu wa sunna wasingeitwa watu wa sunna ila ni kwa sababu wameshikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikhilafi sairi lfiraqi kinyume cha vikundi vingine kinyume cha vikundi vingine ambavyo si watu wa sunna fahiya tatamassaku biaraiha wa ahwaiha wa aqwali qadatiha vikundi vingine ambavyo si vya watu wa sunna vinashikamana na maoni yao na hawa zao na maneno ya wale viongozi wao vikundi vingine ambavyo si vya watu wa sunna vinashikamana na ara maoni yao wakawacha nukuu za Qur'ani na Sunna wakafuata maoni wakafuata hawa za nafsi zao na pia wakafuata maneno ya viongozi wao mashehe wao ndio wanaofuata kuliko kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wao wanafuata zaidi mashehe wao kuliko kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo sio kweli sio kweli kwamba makhurafi ni watu wa sunna sio kweli ni madai tu ya urongo hawastahiki jina la sunna kwa sababu wao wanachukia sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mmoja katika maulamaa anasema ma min mubtadi'in ma min mubtadi'in illa wayakdhibu fil lhadith hakuna mzushi yoyote isipokuwa anasema urongo katika hadithi za mtume saa sallam anazibadilisha sunna za mtume na kusema urongo hakuna yoyote katika mzushi isipokuwa ni mrongo katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na pia mwingine anasema ma min mubtadiin illa wayaghdhabu fil adillati fi sunna hakuna yoyote illa wayakrahu fi sunna hakuna yoyote katika mzushi isipokuwa anachukia sunna ma min mubtadi'in hadhi nakira wa fi siyaqi nafi ma min mubtadi'in illa wayakrahu fi sunna hakuna mzushi yoyote isipokuwa anachukia sunna za mtume saa sallam ima waziwazi au kwa siri anazichukia sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam قال آه، بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها فهي لا تنسب إلى السنة في كل هذيو هذه نسبيش كون السنة كبيسة وإنما تنسب إلى بدعها يسبقوا في نسبيش كون بدع ذاو جهمية معتزلة Ah, na wengineo wananasibishwa kwenye bid'a zao au ila aimmatihim au wananasibishwa kwenye kwa hao viongozi wao au ila afaalihim au kwenye vitendo vyao kama hiyo sufia wananasibishwa kwenye vitendo vyao kama taqaddama kama ilivyotangulia idhan sifa ya kwanza ambayo wanasifika ahlu sunna تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها جعلنا الله وإياكم من أهل السنة والميزة الثانية صفة يبيلي أمباب ونسفكاناي أهل السنة أنهم أهل الجماعة نكون بواو نوات وجماعة وات وكند موجة watu wa itifaki kuwafikiana si watu ahlul jamaa annahum ahlul jamaa lijtimaihim ala alhaqi kwa sababu ya kuwafikiana kwao juu ya haki kwa hiyo ndio maana wameitwa waljamaa ahlus sunna waljamaa kwa sababu wamewafikiana juu ya haki wa adamu wa adami tafarruqihim na kutofarikiana kwao ahlusunna hawafarikiani wanakuwa pamoja katika itikadi katika manhaji katika ibadat katika kila kitu wanakuwa pamoja hata maneno yao hata maneno yao ni mamoja vitabu vyao ni hivyo hivyo mihadhara yao wanaelezea hayo hayo wanaoelezea wengine ndio hayo hayo wanaoelezea wao aljamaa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kwa ahlusunna sunna wanashikamana na aya za Allah subhanahu wa ta'ala za kuamrisha umoja na kutofarikiana umoja na kutofarikiana lakini ukiona watu wafarikiana hao ni watu wa bid'a idhan walmizatu thania annahum ahlul jamaa sifa ya pili ni kwamba wao ni watu wa jamaa lijtimaihim alhaqi kwa kwa itifaki yao kuwafikiana kwao juu ya haki وعدم تفرقهم نكوت فريقيانا كواو بخلاف الفرق الأخرى كنيومة تفكوني فينجيني بخلاف الفرق الأخرى كنيومة تفكوني فينجيني فإنهم لا يجتمعون على الحق ونواو هوا وفكياني جوي حق وإنما يتبعون أهواءهم اسبقوا واو ونفوات هوا زاو fala haqa yajmauhum, hakuna haki inayowakusanya hao watu wa bidaa, hakuna haki inayowakusanya isipokuwa wanakusanywa kwa batil. Batil ndiyo inawakusanya, na Mwislamu dini yake ni ya haki, Waislamu ni watu wa haki, wanatakiwa wafuate haki popote ilipo, wasifuate batil muislamu anapojua hii ni haki anatakiwa aifuate hii ni batil anatakiwa ajiepushe na batil leo utashangaa kuna baadhi ya waislamu wanajua jambo hili ni la batil lakini bado tu wanalifuatafuata na kuwa, na, na kuwa wamoja katika batil badala ya kuwa na moja katika haki kuwa wamoja katika haki wanakuwa wamoja katika batil na wanajua si kwamba hawajui kwamba hii ni batil wanajua hamjanifahamu kuna watu wa batil wanawafikiana katika batil na wanajua kwamba ni batil walionayo tunao humu mjini tunawajua wako katika batil eh wako pamoja katika batil wanakusanyana katika batil unaona daura zao ni za batil wanajijua kwamba wako katika batil wanajua wenyewe si lazima sisi tuwambie wao wenyewe wanajua kwamba wako katika batil sasa hili ni janga kubwa tulionalo sasa hivi hili ni janga kubwa tulionalo kwamba watu wanajua kwamba hii ni haki hii ni batil wanafuata batil na kuacha haki hili ni janga kubwa tunatakiwa mara kwa mara tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika haki mara kwa mara tunatakiwa tumwombe Allah atupe thabati katika haki sababu hatujijui hatujijui mara huyo mtu ashaponyoka anakwenda katika batil hujijui mtu eh hey, naam kwa mara kwa mara tunatia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat atupe thabati katika haki ila almamati lakini kwa kweli alqulubu baina usbu'ain min asabi' arrahman yuqallibuha kaifa shaa kama alivyosema mtume sallam nyoo za watu ziko baina ya vidole vya Allah Allah anazigeuza anavyotaka kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asitubadilishe nyoo zetu rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب lakini vinginevyo nyoyo zinabadilika badilika na kwa nini imeitwa nyoyo kwa sababu ya kubadilika sumia alqalbu qalban litaqallubihi kwa kubadilika kwake moyo mara uko hivi mara uko hivi mara uko katika haki mara umeacha haki umekwenda katika batil moyo kwa mara kwa mara tunatakiwa tumwombe Allah thabati kama mtume katika dua zake katika dua za mtume ya muqalliba alqulub thabbit qalbi ala dinik ya musarrifa alqulub sarrif qulubana ala taatik mtume ilikuwa katika mara nyingi akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua hizo sisi ni wajibu zaidi ni aula zaidi mara kwa mara tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala athabatu ala alhaqi tumwombe atupe thabati katika haki sababu ni yeye pekee ndiye anayetoa hiyo thabati walidhalika yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila lau sisi hatukukupa wewe thabati ungekuwa unapondoka unawafuata au makafiri kidogo kidogo idhan Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa thabati kila mmoja wetu anatakiwa mara kwa mara amwombe Allah thabat ala alhaqi wa ala almanhaji sahih wa alaqidati salima lakini vinginevyo tunaona eh, tunaona jinsi watu wanavyobadilika na kuacha haki na kwenda katika batili mmoja mmoja mara ameondoka huyu amekwenda katika batili ameacha haki mara huyu mwingine amekwenda katika batili ameacha haki kwa ni jambo la hatari tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika haki ila almamati يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكفان تعريف أهل السنة نكناناني نكناناني أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان hawa ndio ahlusunna wa kweli wenye kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo wamewafikiana waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar na waliowafuatia hao kwa wema kila jambo ambalo hawa as-salafu salih wamewafikiana ahlusunna wanalifanya kila jambo ambalo hawa uh, السلف الصالح وملكتازة أهل السنة وانا ليبوشانالو اذا هاو جو أهل السنة وسوا سوا هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء هم السلف هاو السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم hapa ameeleza kwa ikhtisar ametaja ibara hii na taarifu hii ya Sheikh islam kwa ufupi lakini taarifu hii inaendelea inaendelea taarifu hii ya halusunna fi akhiri الإسلام ابن تيمية فقال في آخر هذه العبارة أو هذا التعريف ومن خالف ذلك فهو مبتدع عند أهل السنة ومن dhalika fa huwa mubtadi'un 'inda ahli sunna Sheikh Islam anamalizia taarifu yake hii anayekhalifu hayo huyo ni mzushi kwa ahli sunna anayekhalifu haya ya kuwafuata salafu salih huyo ni mzushi kwa ahli sunnati wal jamaa kwa hiyo taarifu hii ya, ya Sheikh Islam inawatoa kina nani inawatoa hizbiyun inawatoa mubtadia wote wakiwemo hizbiyun wanatoka katika taarifu hii ya Sheikh al-Islam ya Ahli Sunna kwa sababu wao wanapinga manhaji hii ya hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim thania jina la pili katika majina ya ahli Sunna wal jamaa ahlul hadith wanaitwa ahlul hadith watu wa hadithi قال حفظه الله من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث نكتك مجينة مايو ونأيت أهل السنة والجماعة نجنهيل أهل الحديث أهل الحديث نساء نساس ونجين لأهل السنة والجماعة نساء نساس ونجين لأهل السنة أهل الحديث وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده جناهيل لنكوجة سانا كتكمانينو يا مولما وينجي كما شيخ الإسلام ابن تيمية نوينجينيو كتك أهل العلم قبل ياكي إذا بعد ياكي يذكرون أهل الحديث ونتاج جناهيل أهل الحديث وكي كنا ناني أهل الحديث أهل السنة والجماعة إذا يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم وانا ونواتجوات وحديثنا وسنة حال يكبينيش اتكادزاو ولا يفرقون بين المصطلحين ولا يفرقون بين المصطلحين ها معلماء ها وفركش بين استلاهه زنبيلي زيبي أهل السنة والجماعة وأهل الحديث ولا يفرقون بين المصطلحين مولما ها ها وفركش بين استلاهه زنبيلي أهل السنة والجماعة نأهل الحديث نساوى قساوى جينهلو فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة الإمام الصابوني آه، أبو عثمان في عقيدته أنا سيما إن أصحاب الحديث حقيقة وطوى حديث المتمسكين بالكتاب والسنة وين كشكمانا قرآننا حديثي حفظ الله أحياءهم أضع وحفاظي وليحاي كتكهاو كتكواو ورحم أمواتهم أضع ورحم وليكوف كتكواو yashhaduna lillahi bilwahdaniya wanakiri kwa Allah upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala walirrasuli sallallahu alaihi wasallam birrisalati wannubuwa na wanakiri kwa mtume saa sallam ujumbe wake mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni rasul na ni nabii ila an yaqul mpaka aliposema Abu Uthman as-Sabuni وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف الله أمي وهفاذ أهل السنة نتحريف كبدلشة كبدلشة مدينة الله وكايابا مدينة الله معانا نجيني wakayafanyia taawil ma, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake Allah amewahifadhi na kuwalinda ahlusunna na hiyo tahrifu watakyif pia Allah subhanahu wa ta'ala amewalinda na kuwahifadhi ahlusunna na takyif kumfanyia kufanya namna katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuzifanyia namna fulani na aina fulani ahlusunna waljamaa hawafanyi takiif katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sifa yake fulani iko namna kadhaa hawafanyi hivyo ahlusunna yuthbituna sifati llahi ta'ala كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما وصفه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بدون تحريف ولا تكييف ولا كزفنيا أين فلان صفذاك والتشبيه pia Allah amewahifadhi ahlu sunna na tashbih kumfananisha Allah na viumbe vyake atashbih ni kumfananisha Allah au kufananisha sifa za Allah na sifa za viumbe vyake Allah amewahifadhi na kuwalinda alusunna na mambo yote haya walionayo watu wa bid'a ya kufanya tahrif na takyif na tashbih wamanna alaihim wa tafhim Allah amewaneemesha alusunna kwa taarif kuelezea sifa za Allah na kuzifahamisha sifa za Allah bila kuzifanyia takyif wala tashbih wala tahrif alimamu malik imamu dari lhijra imamu dari lhijra alipoulizwa katika moja ya majlisi zake kaifa stawa alivyokuwa akifundisha arrahmanu ala larshi stawa allah amelingana sawa juu ya arshi yake akaulizwa na mmoja katika mubtadia akamuuliza kaifa stawa amelingana sawa vipi alimamu Ahmad akainami alimamu Malik eh? alimamu Malik akainamisha kichwa chake kwa kuhuzunika kwa nini ameulizwa swali hilo la kaifia ya istiwa kisha akainua kichwa chake na kumjibu yule aliyeuliza akamwambia alistiwau maalum walkaifu majhul walimanu bihi wajib wassualu anhu bid'a alistiwau maalum kulingana sawa kunajulikana walkaifu majhul namna yake haijulikani haijulikani Allah amelingana sawa vipi juu ya arshi yake lakini istiwa maalum walimanu bihi wajib kuamini istiwa ya Allah katika arshi yake ni lazima ni lazima muislamu aamini sababu ya aya nyingi hizo zinazoelezea kwamba Allah amelingana sawa juu ya arshi yake aya takriban saba zina maana ya kwamba Allah amelingana sawa juu ya arshi yake kwa kuamini jambo hili ni lazima wasualu anhu bid'a na kuulizia ni uzushi huwezi ukaulizia sifa yoyote katika sifa za Allah yani vipi istiwa yake ni vipi ilmu yake iko vipi Allah subhanahu wa ta'ala kudra yake iko vipi huwezi ukuulizia masala hayo hayo ni maswali ya bid'a na ndiyo Imam Malik akaamrisha atolewe katika majlisi yake huyo aliyeuliza swali hilo la kibidaa kwa ahlusunna waljamaa wanathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyothibitisha mwenyewe katika kitabu chake na kama alivyomthibitishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam bila kufanya tahrif wala takyif wala tashbih wala tamthil كما alivyosema Sheikh ulislam fi lamiyatihi wa jami'u ayati sifati numirruha hatman kama nataqa tirazul awwalu wa jami'u ayati sifati numirruha kama nataqa tirazul awwalu man tirazul awwalu as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة مذهب يا سلف أما هو نجوات وحديث نجوات وسنة والجماعة مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة أكتوى جناهيل أهل الحديث فالمراد بأهل الحديث في كتب عقائد السلف هم هم أهل السنة مراد أهل الحديث كتك فتاب فيتكاد يسلف نوات وسنة جو أهل الحديث يتم أهل الحديث نهاوة أهل السنة والجماعة يقول ابن تيمية رحمه الله ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا شيخ الإسلام Islam رحمه الله ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه سيسيات كسديك وآل الحديث wale wenye kufupisha kupo kusikia hadithi au kitabatihi au kuandika hadithi wa riwayatihi na kuzipokea hadithi hatukusudii hawa kina alimamu al-Bukhari alimamu Muslim alimamu Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah hatukusudii hawa kina Ibn al-Madini kina Abdurrahman al-Qattan na wengineo hatukusudii hawa bal naani bihim kulla man kana ahaqa bihifdhihi kila aliyekuwa ana haki ya kuhifadhi hadithi wa maarifatihi na kujua hadithi wa fahmihi na kufahamu hadithi dhahiran wa batinan nje wa ndani na ndani watibaihi na kufuata hadithi batinan wa dhahiran nje na ndani hawa ndio tunawakusudia kwao ni kina nani hawa ni ahlusunna wote ni ahlusunna wote ndio makusudio ya ahlul hadith sio ahlul hadith ni kina Imam al-Bukhari na Muslim na wengineo pekea la ahlul hadith ni sisi pia mmenielewa sisi pia zote ni ahlul hadith kwa sababu ni ahlus sunnati wal jamaa ambao tuna haki kuhifadhi hadithi na kuzijua hadithi na kuzifuata hadithi dhahiran wa batina wakadhalika ahlul Qur'an vile vile watu wa Qur'an pia wanaingia katika ahlul hadith sababu watu waliohifadhi Qur'an pia wanafuata hadithi na kuzihifadhi hadithi Umenielewa kwa ahlul hadith jina la ahlul hadith linawakusanya wote ahlus sunnati wal jamaa si maulama wa hadithi peke yake